كل حين تجد عونه ثابتا قد ظهر Assalamu alaikum al'ummar musulmi barkanmu da wannan lokaci wanda za a gabatar da karatun al'adabul mufrad littafin da ke koyar da mu kyawawan ladabba da halaye da ɗabi'u da ake gabatarwa a duk ranar litinin tsakanin sallolin maghrib da isha'i a babban masallacin ahlus sunna da ke garin Tsagero Rima local government Katsina State Malam Abubakar Mai Kano limamin masallacin kuma shugaban babbar cibiyar na ta bincike da yaɗa da'awar musulunci da ba da tallafi wato Imam Malik Foundation Katsina kuma shugaban haɗaɗɗun ƙungiyoyin awar. da'awar musulunci wato united muslims da awa association wadda aka fi sani da umda katsina state ke gabatarwa da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله Wa ashabihi wa manta biya hunbi isa, anan ilayau na amma ba'adu. as salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar yadda aka saba, a rana da lokaci irin na yau, muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka. don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala kuma idan ba manta ba wannan shine majalisunmu na shidda a cikin wannan littafi makon da ya gabata mun aji karatu a ƙarshen babi na 17 babin da ya magana a kan da'awatul walidaini babu da'awatul walidaini addu'ar iyaye ga 'ya'ya mun ji cewa allah mai girma da duka yana karbar addu'o'in da iyaye suka yi ma 'ya'yansu sawa'un wannan addu'ar kyakkyawa ce ko kuma mai muni ce duka allah ta'ala yana karba ya kawo mana hadisai guda biyu a cikin babin wanda suka yi ishara zuwa ga haka. to a yau insha allah ta'ala za mu tashi a babi na goma sha takwas shi kuma babin ya ce babu ardil islami alal ummi an nasraniya wannan babin zai karantar da mu cewa ardil islami alal ummin nasraniya bijiro da addinin musulunci ga mahaifiya wadda take kirista idan mutum yana da mahaifiya sai ya to mahaifiyar nan kirista ce to me ya matsayin ya mata tallar musulunci ya halatta gada ko bai halatta ba idan ya mata tallar musulunci wanda yana daga cikin kyautatawa ko ko in ya mata ya muna na mata shi ne babin da malam ya kulla da ya ce nasiraniya ba lallai sai kirista ɗin ba ba ko da ba yahudiya ce ko kuma tana bin wani addini na gargajiya to ya da zai iya yi mata tallar addinin musulunci ko ko ba zai iya yin haka ɗin ba shi ne abinda wannan babu zai amsa mana babu arabin islami alal ummin nasiraniya wannan babu zai karantar da mu bijiro da addinin musulunci ga mahaifiya annasraniya wadda take kirista al'imam al-bukhari ya ce haddasa na abulwalid hisham ibn abdulmaliki قال ikramatu إكرمة ammarin أمار haddasa حدثني abu kafirin. as-suhaimiyu qala sami'tu aba huraira yaqulu ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani inna ummi kuntu uriduha ala al-islam fata'aba فقلت لها فابت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله laha. fada'a ha wa qad ajafat alaiha albab faqalat ya aba huraira inni aslamtu fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qultu ud'u ummi. li wa li ummi فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى wannan hadisin imam bukhari ya ruwace shi ta hanyar malamin malaminsa abulwalid hisham ibn abdulmalik shi kuma ya karbo a wajen malaminsa ikramatu ibn ammar ikrama ibn ammar ba shine wancan ikrama ba wanda muka fi sani almajirin abdullahi dan abbas wannan wani ne daga cikin malaman hadisi ikramatu ibn ammar suna ce masa abu amir mutunan kasar yamama ne to shi ma yana daga cikin marwata hadisi a wurinsa malamin imamul bukhari ya ji wannan hadisin shi kuma ya jiyo daga wajen malaminsa abu kafirin as shi abu kafir as sun ce sunansa yazid ibn abdurrahman yazidu ibn abdurrahman shine sunansa shi tabi'i ne da kuma yana daga cikin almajiran na abu huraira da haka ne ma za mu ga wannan hadisin ya ruwaito shi ne ta hanyar sayyidina abu huraira ne kala yake cewa sami sami'tu abu huraira ya kuli na ji malami na abu huraira ya kuli yana cewa ma sami abi ahadun yahudiyun wala nasuraniyun illa a habbani sai na abu hurera yake cewa ma sami abi ahadun yahudiyun wala nasuraniyun babu wani mutum daya wanda zai ji labari na ni abu hurera yahudiyun wannan mutumin ba yahude ne wala nasuraniyun koko kirista ne illa a habba ni face sai ya so ni wannan haka abu huraira yake fada yake cewa babu wani mutum ba hude ne ko kirista illa a habba ni face sai ya ji yana sona tu wanda zai ji labarin abu hurera kirista ne ko ba hude ne to sai ya ji yana son abu hurera to idan kirista ko ba hude ya ji labarin abu hurera ya ji yana son shi to yana ga musulmi kuma kuma shi musulmi ma ba sai an faɗa ba shi yasa ya ce babu wani wanda zai ji labari na ba yahude ne ko kirista illa a habbani face sai ya ji yana sona to menene dalilin da ya sanya abu huraira ya faɗi wannan sai ya kawo dalilin inna ummi kuntu uriduha alal islam fata ba abu huraira ya ce mahaifiyata na kasance ina son ta musulunta fa fa'abad amma kullum neman tallan musulunci sai tana kiyawa mahaifiyar sayyidina abu huraira sunanta umaima umaimatu kirista ce kamar yadda al'imamul bukhari ya kulla babi a nan babu ardul islami alal ummin nasraniya suka ce ce wanda ya nasraniya ya nuna mahaifiyarsa kirista ce a lokacin to duk lokacin da ya je mai tallan musulunci sai ta ki karba wannan yi kuma shi abu huraira ya riga ta karban musulunci to sai yake mai tallar addinin musulunci kullum ya je yana mata mahaifiya ta ki karbi musulunci mana kin ji yadda musulunci na yake kin ji yadda yake amma duk lokacin da ya mata talla ba a bar sai ta kiya mata ba sai ta kiya fa qultu laha fa abat sai mata magana sai ta kiya to da yaga ta kiya fataitun nabiya sallallahu alaihi wasallam abu huraira ce sai na tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faƙultu sai na ce wa manzan allah ud'ullaha laha ya annabi ka roƙa ma aka roƙar wa mahaifiyata shiga musulunci ka yi addu'a mahaifiyata ta karɓi musulunci ka yi mata addu'a fada a sai manzan allah ya mata addu'a mun gane sai manzan allah ya mata addu'a fa'ataituha wa a ajafat alaiha albab yana gaba addu'an nan sai Abu Huraira ya kamo hanyar gida wajen mahaifiyarsa lokacin da ya zo har ta rufe kofar gida ta rufe kofar daki ma'ana wa a ajafat alaiha albab ta rufe kofa jafat ai aglaqat ta rufe kofa da ya kwankwasa bai mata tallan musulunci bai ce komi ba yana kwankwasawa faƙalar ita da kanta sai ta ce ya aba hurera ta ya kai ɗana abu hurera in ni na musulunta shi ya dawo manzan allah ya addu'a da ya dawo ya ƙare mata tallan musulunci ya gani ko za ta karɓa kafin ma ya ce mata ƙala kawai sai ta ce inni ni na musulunta fa akhbartu an sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ya fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ya rasulullahi Allah ya karba addu'a mahaifiyata ta musulunta to da ta musulunta fa qultu sai kuma Abu Huraira ya ce wa manzon Allah ud'ullaha li wa li ummi sai ce to ya ma'aiki yanzu kuma ayi min addu'a da ni da mahaifiyata faƙali sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce allahumma abduka abu huraira wa ummuhu ya allah ga bawan kanan abu huraira da mahaifiyarsa a hibbahuma ilan nasi ka sanya san su a cikin zukatan mutane wannan shi ne dalilin abu huraira ya ce ba wani mutum ɗaya ba yahude ne ko kirista wanda zai ji labarinsa face sai ya so shi saboda me saboda manzan Allah ya ce a so su mun gane wannan hadisin hadisi ne sahihi imam muslim ya fitar da shi haka imam ahmad da ibn hibbana imam dabarani da imam hakim da kuma albagri duk sun fitar da wannan hadisin hadisi ne sahihi kamar yadda na ambata cewa al'imam muslim ya roto shi to sai dai shi wannan ruwayar ta hadisin wannan ruwayar ta wannan isnadin da ya kawo don ba shi ne isnadin imam muslim ba imam muslim ya roto hadisin da wani isnadi ba wannan ba shi wannan isnadin mamun nasu dina albani rahimullahu ta'ala ya ce hadisi ne hasan ba sahihi ba saboda a cikin isnadinsa akwai ikramatu ibn ammar ikrama ibn ammarun kuma ruwayarsa ko hardasa ba ta kai daraja mai hardar hadisi sahihi ba mun gane da haka ya ce ya allah ka so abu huraira ka so mahaifiyar shi kuma ka sanya sansu a cikin zukatan mutane to me sanya abu huraira ya ce yahudiyun wala nasraniyan saboda manzan Allah cewa ilan nasi ba cewa ilal na ba ko ilal mu'minina ilan nasi ya ce kenan kowa ba inda mutum mutum ne to yi ji labarin abu huraira zai so abu huraira zai kuma so mahaifiyar abu huraira amma gane malamai suka ce a cikin wannan hadisin akwai at-tahadduth ko fihi at an ba'd al-fada'il wal munaqib li maslaha idha aminal fitna Wafihi, fihi fadlullahi ta'ala ala ba'd ibadihi bi an yuhibbuhu al-muslim wal mushrik a cikin wannan hadisin za mu ga halaccin mutum ya ba da labarin falalashi da matsayinsa saboda wata maslaha idza aminul fitna idan baya jin tsoron fadawa cikin fitina kun gana abu huraira ya fadi falalar shi ne ko ba haka ba ya fadi falalar su to akwai maslaha da ta sanya ya fada idan mutum ya amintu daga fada cikin fitina babu laifi sannan kuma wannan hadisin ya nuna mana falalar waɗansu bayi na Allah wanda su kowa zai je yana sun su musulmi da wanda ba musulmi ba domin akwai wanda za a ga musulmai kaɗai ke san shi to amma akwai bayan allah da allah zai musu wata irin falala sai kowa ya je yana san su kawai kama annabi ibrahim a.s.w. kowa yana san eh, annabi ibrahim yahudawa suna san shi kiristoci ma suna san shi a ba ma wai so ba kawai yahudawa suna cewa shi ba yahude ne kiristoci suna cewa mai shi kirista ne musulmai kuma su ce shi mai musulmi ne mushirikai ba su shi mushiriki ne allah ta'ala da ya karyata sai ce shi musulmi ne Ba ka kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana Musulman hanifan sai ce walam yaku minal na kaga da an kore cewa shi ba bai ba bane ba shi ba kirista bane ba kuma shi ba ba bane ba sai dai shi musulmi ne to kan sami irin waɗannan bayan allah wanda kowa zai je yana san su to sai na abu huraira yana daga cikinsu wanda musulmai da mashiriki da ba yahude da ba duk suna son shi to balle ko musulmi mun gane to wani abin da zai baka mamaki amma yan shi a ba san shi mai wannan ke nuna kafircinsa ya fi kafircin kirista da na bayahude da na mushriki Allah sauki wannan hadisin kamar da na ambata hadisi ne wanda yake sahihi saboda alima musulun ya roto shi sannan kuma hadisin yana nuna mana halaccin mutum ya ma mahaifin shi wadda take ba musulma ba tallar addinin musulunci saboda mai gashi abu huraira ya yi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi mashi adda ma ya je mata addu'a cewa ta musulunta kuma ta musulunta a shekenan ya halatta da haka idan da yana da iyaye wanda ba musulmai ba to ɗan nan zai ci gaba da yi musu bayanin musulunci da kuma tallar musulunci yana daga cikin biyayya gare su ba saba musu ba ne ba a yance wala ta kullahu huma to lokacin da za ka je kana musu nasihar musuluncin kila za su ji ba su to wannan bai shiga cikin wala ta kullahu huma ba shi ne abin da malam yake so mu gane a nan haka kuma za mu iya fahimta daga wannan babin cewa ya halatta ɗaye ma iyayensa nasiha ba wai sai kafircin ba domin wani lokaci za a ga ɗa ya fahimci mahaifinsa yana yin wani abu wanda yake ba ya da kyau to ya halatta ɗin nan yi wa mahaifinsa nasiha ya jawo hankalinsa ya nuna masa wannan abin bai dace ba ko mahaifiya ce ya nuna mata cewa wannan abin bai dace ba musulunci ya hana babu laifi ɗaya yana da iko ko yana da damar da zai yi haka ba za a ce ya kan gare ma iyayensa ba ko kuma ya saba musu sai dai idan zai yi din to kuma zai musu da kalmomi masu kyau wanda babu wulaƙanci ko cin mutunci a cikinsu babu birnin ne ba da mautihima wannan babi na sha tara shi kuma zai karantar da mu yin biyayya ga iyaye ba da mautihima bayan mutuwarsu idan iyayen mutum sun rasu to biyayyan nan da aka ce a yi musu da kyautatawa da aka ce a yi musu akwai sauranta koko ta kare da rasuwarsu idan da shi dan ne ya rasu wannan ai babu ja ta kare tun da ya rasu to amma yanzu iyayen ne suka mutu ko ɗaya daga cikinsu ne ya rasu shin rasuwan nan ta mahaifi ko ta mahaifiya ko tasu su duka biyan tana nuna cewa babu sauran wata biyayya da kyautatawa da ɗa zai ma iyayensa shi ne abinda wannan babin zai fito mana da shi babu birril walidaini ba da mautihima haddathana abu nu'aimin kala haddathana abdurrahman ibn al-gasil kala akhbarani usaidu ibn ali ibn ubaidin an abihi annahu sami'a abbas usaid yuhaddithu al-qauma kala kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallama faƙala rajulun ya rasulallahi hal baƙiya min birri abawayya shay'un ba da mautihima a barruhuma ƙala na'am kisalun arba'un addu'a'u lahuma wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wa ikramu sadiqihima wasilatul rahimin lati la rahima laka illa min ƙilamin ƙiblihima to wannan hadisun imam al-bukhari ya roce shi ta hannun malaminsa abu nu'aimin shi kuma ya karbo wajen abdurrahman ibn al-gasil ya karbo daga usaid ibn ali ibn ubaidin an abi shi kuma ya karbo daga mahaifinsa annahu sami'a ba usaidin shi ko mahaifinsa ya ji a aba usaid yuhaddithul qawm yana ba mutane labari kala ya ce kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna wurin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ya lallahi ya ma'aikin allah hal baƙiya min birri abawaya shai'un ba da mautihi ma a bar ruhuma shin ko akwai abin da ya rage na biyayya ga iyayena? wanda zan ci gaba da yi musu biyayya da shi bayan sun mutu kala na'am sai manzan Allah ya ce eh akwai saura kisalun arba'u ya ce abubuwa ne guda hudu wanda za ka ci gaba da yi musu bayan sun rasu na farkon su addu'a'u lahuma yi masa addu'a addu'a'u lahuma yi masa addu'a wal istighfaru lahuma da kuma roƙa masu roƙa masu gafara wa in fadu ahdihima da kuma zartar da alkawarinsu in sun yi wani alkawari kamun su cika alkawarin sai rasuwa ta zo musu ko wata yarjejeniya kafin su cika wannan yarjejeniya sai ajali ya zo to kai ɗa yana daga cikin biyayya ka cika musu wannan alkawarin ko kuma ka cika musu ainihin wannan yarjejeniya din sannan na uku ya ce wa ikramu sadiqihima sai kuma girmama abokansu in mahaifiya ce girmama kawayenta ila mutum ya san wani da wani abokan baban shi ne <clears throat> to yanzu babansa baya nan ya rasu to yana daga cikin biyayya ga wannan iyayen sai ya ci gaba da yi ma iyayen nan ko abokan iyayen shi sai ya ci gaba da yi musu biyayya da kyautata musu da kuma girmama su wasilatun rahimi allati la rahima laka illa min qibalihima sai kuma na hudun sadar da zumunta zumuntar da ba za ka iya sadar da ita ba in ba don ta gefensu ba domin ɗa 'yan uwansu ta hannun wa yake samunsu ta hannun iyayen su ne sila su ne sila na samun 'yan uwansa kanwa mahaifiyarka ai mahaifiyarka ita ce sila da ba ta haihe ka ba da wannan ita kanwan mahaifiyar ba za ta zama mahaifiyar mahaifiyarka ba ashe shekaga iyaye su ne ke jawo maɗa danginsa to ya sadar da wannan zumuncin na danginsa wanda inda ba iyayen kuma ba zai samu wannan dangantakar ba mun gane to waɗannan su ne abubuwa guda hudu wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗa zai ci gaba da aikata su kuma idan ya ci gaba da aikata su ya zama biyayya kenan ga iyayensa wannan hadisin hadisi ne da ifi hadisin yana da rauni muhammad nasiru dina albani rahimahullahu ta'ala ya rauna raunana hadisin kuma dalilin hadisin ya zama mai rauni shine a cikin isnadinsa akwai aliyu ibn ubaidin aliyu ibini ubaidin ku gan shi wannan aliyu ibini ubaidin waɗansu malaman hadith sun ce ba a san shi ba rawi ne majhul al zahabi shamsuddin zahabi a littafinsa mizanul itidal yana cewa layu urafu ba a san shi ba ba a san shi ba to shi kawo rawin da ba a san shi ba to yana lalata hadisi yana lalata hadisi wannan ne ya sanya muhammad nasiru dina albani rahimullah ta'ala ya rauna na wannan hadisin a da'iful adabil mufrad nashi to amma ku sani isnadin ne yake da rauni amma su ayyukan da ke ciki kamar yadda muka yi bayani makon da ya gabata cewa isnadin hadisi zai iya zama mai rauni amma matanin ya zamanto ya inganta ko kuma a samu akasin haka isnadin kam yana da rauni wa kuma suna na aliyu ibn ubaid eh, usaid ibn aliyu ibn ubaid sai ya ce mi gaba tuwaye waye abin nashi to <laughs> ka gane wasai yawwa shi usaidu ibn aliyu ibn ubaid shi ya ce an abihi waye baban na shi ne aliyu ɗin ibn usaid kamar yadda na ce isna matanin ya inganta domin cewa kai maɗa da kai ma iyaye addu'a kun ga wannan ya inganta cewa ana ma iyaye addu'a bayan sauran su mu karanta hadisi nan gaba istighfari ma ya tabbata mu karanta hadisin sa nan gaba sannan cika musu alkawari shi ma za mu ga hadisi a nan gaba so dukkan abubuwan da ke ciki sun zo a waɗansu hadisan amma dai ka jero su haka a wannan hadisin guda ɗaya to wannan manzan Allah bai faɗi haka ba da haka za mu iya cewa matanin ya inganta a waɗansu hadisai amma a wannan isnadin to isnadin bai inganta ba Allahu alam hadisi na gaba ya ce haddasa Ahmad ibn Yunus قال حدثنا أبو بكر عن an abi salihin an abi huraira turfa ulil mayit mayyit ba'da mautihi darajatuhu ƙula ai rabbi ayu fayu ƙalu wala duka istagfara laka hadisi na 36 a cikin wannan littafi imamul bukhari ya roto shi ta hanyar malaminsa ahmad ibn yunus shi kuma ya karbo daga abubakar an asim daga asim an abi salihin daga abi salihin shi kuma daga malaminsa sai na abu hurera allah ya kara masa yarda kala ya ce wa yake maganar yanzu na an abi hurera kala ya karbo daga abu hurera ya ce shi ne ya ce wa ke magana kenan shiwa shi abu huraira ke magana kenan abu huraira bai ce mana manzan allah ya ce ba haka ne kenan ya zama wani irin hadisi ya zama maukuf kuma hadisin da ya tsaya kan sahabi shi ake cewa maukuf shi kuma nau'i ne na hadisi da ifi mun gane da haka wannan magana da za mu ji yanzu magana abu huraira ce ba maganan manzan Allah ba ce ba amma da wannan isnadin tana iya a samu wani isnadi daban kuma na an jiyo daga manzan Allah mun gane amma dai a yanzu magana sayin na abu hurera ce sayin na abu hurera ya ce turfa ulil mayyit ba da mautihi darajatu ana daga darajojin matacce bayan ya mutum ne ya rasu kawai sai ga ana ta daga darajar shi kun san aljanna daraja daraja ce akwai daraja ta daya akwai ta biyu akwai ta uku har zuwa ta koli ko kuma daraja ta ɗari sai mai bi masai ta saman ta tara aje daraja ta farko babba aljanna mai daraja ta farko ita ce alfirdaus to bayanta akwai kuma ƙananan aljanna wanda ba su kai ta ba to shi wannan mutum ya mutu sai ga ana ta daga darajar shi ana wucewa da shi ana wucewa da shi fayakulu sai ya ce ayi rabbi ya ubangiji na ayyu shay'in hadihi me nake gani haka ana ta daga darajata to ni da mi ake daga darajata din nan ni dai na san aiki na bai kai a daga darajata haka ba fayuqalu sai a ce masa waladuka istaghfara laka sai a ce masa ai danka ne ke maka istighfari kenan duk lokacin da dan yayi mai istighfari sai a daga darajar shi duk lokacin da dan yayi masa istighfari sai a yi mi sai a daga darajar shi mun gane to wannan hadisin ya nuna mana cewa duk lokacin da ɗaya roƙa ma mahaifin istighfari ga mahaifinsa ya ce allah gafarta wa mahaifina ko allah gafarta wa mahaifiyata sai a yi sai a daga darajar mahaifin mun gane sai a daga darajar mahaifin to wannan hadisin kamar yadda muka ji hadisi ne mawquf amma ya tabbata marfu'i a wata hanya wadda kuma abu huraira shi ya roto a waccan hanyar ya ce da manzan allah ya fada mun gane yana nan a cikin littafin silsilatul ahadisi sahiha na muhammad nasiru na albani hadisi na 1598 da haka hadisin maƙufi ne a wannan ruwayar amma a wacce ruwa da ke cikin silsila ta albani hadisin marfu'i ne a can mun fahimci wannan to sannan ku sani ko da ba wacce ruwayar wadda muka ishara zuwa gare ta hadisin zai zama marfu'i saboda me saboda malaman hadisi suna da waɗansu techniques wanda ake gane maganan manzan Allah da ta sahabi maganan manzan Allah ta sha mun da ta sahabban shi su ko da sahabi ya zo bai faɗi cewa daga manzan Allah ba zahirin hadisin za a kalli hadisi ne makofi amma malaman hadisi sun bi wannan maganar to idan suka bi maganar nan in maganar ta manzan Allah ce za su iya gane za su ce to wannan maganar ba ta sahabin nan ba ce ba maganar manzan Allah ne saboda sahabi ba zai iya faɗar wannan maganar da ka ba dole sai in yaji daga annabi ne kun fahimci abin da nake nufi to cikin wannan hadisin akwai abinda da ke nuna cewa sahabi ba zai iya wannan maganar ba lalle sai in yaji wuta daga manzan Allah a cikin hadisin in ka kalli hadisin da kyau za a ga akwai information ɗin da ba ta samuwa ta hanyar ijtihadi ko ta hanyar karatu sai ta hanyar nasi. me yake ciki wanda yake haka yauwa cewa za a daga daraja ba wani littafin da za a karanta ya nuna maka haka ko ba za ka yin ijtihadi ka gano haka ba sai mi sai nasi ne zo ya faɗi haka to idan samun wannan a cikin matanin hadisi ya nuna mana cewa abu huraira ba zai yin ijtihadi ya gano haka ba kenan dole nasi ne manzo Allah ya faɗa mashi sai dai a ruwayar bai ce daga manzan Allah ba to irin wannan hadisin sai malaman hadisi ce mashi hadisi ne mawqufi amma sai a ce walahu hukumul marfu amma yana da hukuncin hadisi marfu to amma shi wannan ma kamar yadda na ce wata ruwaya ta zo wadda mun yi ishara zuwa gare ta wadda take nuna cewa hadisin abu huraira ya daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka hadisi ne sahihi muhammad nasuddin albani ya saha shi a cikin sahihu adabul mufrad nashi sannan kuma ya ruwaito shi a cikin silsila silsilatul ahadith sahiha nashi sannan kamin shi ibn maja ya ruwaito shi a cikin littafin sunan nashi hadisi na 3660 haka ma ibn abi shayba ya ruwaito shi a cikin littafin sa al-musannaf hadisi na 12000 da hadisi na 120,081 eh, sannan imamu ahmad ya roto shi hadisi na 10,610 da aka hadisi ne sai kamar yadda muka ishara sannan hadisin yana nuna mana cewa duk lokacin da ɗaya ya ma mahaifinsa istighfari to ana ɗaga darajar shi to kun ga a wannan hadisin istighfarin da ya zo a wancan hadisun da baya kunga ya fito a da haka ya inganta shi a wannan hadisun sannan wannan hadisin malamai suka ce a cikin shi za mu iya fahimtar cewa ana kwadaitar da iyaye ko 'ya'ya su zama masu biyayya ga iyayensu bayan sarar su bil istighfari ta hanyar yi musu istighfari wannan yana yana daga cikin kenan abinda da zai ci gaba da yin biyayya ga iyayensa bayan su rasu ya dinga yi musu istighfari istighfari shine ka dinga roƙa musu gafara ya Allah kai musu gafara Allah kai ma iyayena gafara Allah kai wa mahaifina gafara Allah kai wa mahaifiyata gafara sannan suka ce a cikin wannan hadisin ya nuna mana ana son a ba yara tarbiyya irin ta musulunci domin sai an ba su wannan tarbiyyar ne za su iya yin istighfari ga 'ya'yansu ga iyayensu kai bayan su da su amma idan ba a ba yara tarbiyya ba suka zama 'yan kwaya 'yan wiwi wanda istighfari su ma ba su yi makansu ba balle sai ma iyaye ko ba haka ba shi ma bai makansa ba to ya za ya bi babansa wanda ya rasu dan kwaya ne kaga ba zai yi ba Allah ya sauka mala ya ce haddasa musa قال حدثنا سلام ابن أبي مطيء عن غالب قال قال محمد ابن سيرين كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما قال لي محمد فنحن نستغفر لهما hatta na dukula fi da a wata abi huraira hadisinmu na gaba imamul bukhari ya ruwace shi kamar yadda muka gani ta hanyar malaminsa musa shi kuma ya ruwaito ta hanyar sallam ibn abi mutsi'in shi kuma ya karbo daga galib galib kuma ya karbo daga babban malamin nan muhammad ibn sirina babban tabi'i ne muhammad ibn sirina an haife shi ya rage shekara biyu mulkin na usman ya kare aka haife shi na usman yana khalifa ya rage shekara biyu ya rasu aka na usman aka haifi muhammad ibn sirina mun gane mahaifinsa bawan anas ibn malik ne sai anas mahaifinsa muhammad ibn sirina babansa bawa ne na anas ibn malik to sai anas ibn malik ya yanta baban sai aka fi muhammad ibn sirina a matsayin ɗa mun gane ya rasu shekara ta 110 shi muhammad ibn sirina a lokaci yana da shekara 77 an ce tsakaninsu da alhassanul basri kwana 100 ne alhassanul basri ya rasu da kwana 100 muhammad ibn sirina shi kuma ya rasu sannan kuma yana daga cikin almajiran su abu huraira ya yi karatu ya yi ruwayoyi daga abu huraira da kuma waɗansu daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam na ka tabi'i ne to shi muhammad ibn siri ne yake cewa kunna inda abi huraira lailatar wata rana muna wajen sayin na abu huraira a wani dare faƙali sai abu huraira ce allahumma gfir li hurera ta ya allah kai ma abu huraira gafara sai ce wali ummi kai wa mahaifiyata gafara kaji yadda ake doka musu gafara din ka ce allah kai wa mahaifina gafara abu hudaira shi ya ruto wancan hadisin daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko cewa ana daga darajar mamaci a lahira idan iya 'ya'yan sun masa sun roƙa masa gafara to shi sai yake wa mahaifiyarsa istighfar mun gane sai yake cewa Allahumma ghfir li abi hurairata wa ummi me wannan yake nuna mana ashe kuma in za ka yi ma iyaye istighfarin da wa za ka fara eh da kanka za ka fara to in kai ma kanka sai ka shigo da ainihin iyayenka sai ce wali ummi da kuma mahaifiyata me yasa ya bai da baban shi ba ba musulmi ba ne ba a baya kuma mun karanta ba a roƙa ma iyaye wanda ba musulmi ya gafara ba sai ya ce wani manista gafara kuma sai ya ce kuma allah ka yi gafara ga duk mutunan da ya roƙa ma abu huraira da mahaifiyarsa gafara to shi ma ka yi mai gafara <laughs> kun gane ya ce allah ka yi ma abu huraira gafara ka yi mahaifiyar abu huraira gafara masu bi make nan da shi da mahaifiyarsa sai ce to duwanda wanda ya roƙa abu huraira da maman shi gafara shi ma allah ka yi mai gafara ƙala li muhammad sai muhammad ibn sirina ya ce man ku lura cewa ya ƙala li muhammad yanzu wake wannan maganar ƙala li muhammad muhammad ya ce mani kina wake wannan maganar na na wa a ah, ƙala li muhammadu muhammadu ya ce man eh muhammad ibn sirina shine ya magana to amma wa yake gaya bawa galib yawa wanda ya roto hadisin daga wurinsa yanzu wannan magana galib ce ya ce ƙalali muhammad malamina muhammad ibn sirina ya ce man fanahanu mu yana nufin su su muhammad ibn sirina na stagfiru lahuma muna roƙa masu gafara da shi abu hureren da mahaifiyarsa hatta na dukula fi da'awata abi huraira don mu shiga cikin addu'a abu huraira mun gane abinda muhammad ibn sirin yake nufi a da ya ce duk wanda ya roƙa musu gafara shi ma allah ka shigar da shi to sai shi muhammad ibn sirin ya ce mu muna roƙa ma abu huraira gafarai saboda me don su shiga cikin addu'ar abu huraira to kai ma yanzu kana son ka shiga cikin addu'ar abu huraira me za ka yi sai ka roƙa musu gafara da shi da mamansu to kai ma ka shiga cikin adda abu huraira da haka mu anan muna cewa fa nas'alullaha ta'ala an yaghfira lana ai da kai ake fara ko wal walidaina wal abi huraira wa ummihi wal mu'minina wal mu'minati ba shikenan ba ka shiga cikin adda abu huraira wannan asarin na sayyidina abu huraira athari ne wanda yake ingantacce muhammad nasir dina albani rahimullahu ta'ala ya inganta shi a cikin wannan sahihul adabul mufrad nashi haka hadisi ne ingantacce abinda hadisi yake koya mana yadda ake yin istighfarin ga mahaifa sannan kuma hadisi yana fa'idantar da cewa mutum zai fara da kansa sannan sai ya shigo da ainihin iyayen nasa to duk lokacin da kai wannan sai a daga darajarsu ba da ya ce haddasa abu rabi kala haddasa ismailu ibnu ja'far kala akbara na ala'u an abihi an abi huraira an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala iza mata al'abdu in kafa'a anhu amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu an karɓo wannan hadisin al-imam al-bukhari ya roto wannan hadisin ta hanyar abun rabi shi kuma ismailu ibn ja'far ya bashi hadisin shi kuma ya ce akhbarana ala'u al'ala'u shi ne ibn abdurrahman ibn ya'uf babban malami ne ya rusu shekara ta 132 bayan hijira shi ala'un ya ce an abihi ya karbo daga mahaifinsa waye mahaifinsa shi ne abdurrahman ibn ya'uf an abi hurairata babansa shi kuma ya karbo daga abu huraira kaga babansa ya zama mi kenan ya zama tabi'i anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce idan matal abdu idan bawan allah ya rasu in kafa an hu amalu aikinsa ga baki ɗaya sai a dakatar da su aikin da zai kai masa lada sai a dakatar da su ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya ce illa min talafin amma banda ayyuka guda uku su ayyuka guda uku ko da ya mutu za su gaba da kai mashi lada kenan su ayyuka ne wanda ladarsu ba ta yankewa da mutuwa amma idan ka cire waɗannan ayyukan guda uku to duk sauran ayyuka idan mutum ya mutu sun tsaya Ka ga sallah da mutum ya mutu a ya gama samun ladar sallah kuma kenan ya gama samun ladar azumi ya gama samun ladar aikin hajji ya gama samun ladar karatun alkur'ani duk sun tsaya to amma zan Allah ya ce akwai waɗansu ƙofofi guda uku wanda lada za ta ci gaba da jewa mutum ko da ya rasu baya cikin duniyar nan waɗannan ayyuka guda uku manzan Allah ya ce sadakatin jariyatin sadaka mai gudana mai ake nufi da jariya ai mutum sadaka mai dawwama ke sadakar wani abu wannan abun kuma ya zamanto yana nan ya ci gaba da gudana bayan kai kuma kabar duniya da to na nan za ta ci gaba da ce maka kada cikin kabarinka mun gane jariya nan mai gudana ake nufi an ce da a kasar hausa malamai sai suka fassara jariya da jariyatun na budurwa to shine sai aka dinga yin auren sadaka can zamanin da sai a ci an yarinya auren sadaka a ba da ta sadaka saboda lada ta su gaba da jewa mutum ko da bayan ya mutu sai a ɗaura aure ma ba a san da wanda aka ɗaura ba kawai a ce da muhammadu an ɗaura aure da muhammadu to sai kawai uba ya tunani sai ce to kuje gidan wani a kai ta gidan wani shi yau bai zo ya ba da sadaki yau bai komi ba kawai an daura aure da muhammadu to dole ta hada kan shi kawai sunan da ba zuwa hausa ko duk namiji an ce sunan shi muhammadu <laughs> to kawai sai a jaya ma wani mai gida sallama da ya amsa a ce sadaka ce aka kawo ce tabi a ce tariya ce to ga wani daki sai a saka ta shi kenan ta shiga ta zama ba ta shi allah sauƙi tunan sadaka mai gudana ake nufi wanda malamai suka ce sadaka mai gudana shine abinda ake ce ma alwakaf wakafi wakafi ko kuma gina masallaci ko islamiyya duk zai shiga ciki mutum ya gina masallaci ya bada shi wakafi ana sallah a ciki wannan ya zama wakafi in dai wannan masallacin yana tsaye ana sallah a ciki to lada za ta ci gaba da jema wancan mutunan ko da ya bar duniya lada na je shi. mun gane yanzu kaga masallacin madina sabon da suka yi aikin gina shi har yanzu lada na je musu don an shiga an yi sallah lada za ta je musu an shiga an yi wata ibada lada za ta je musu to kaga wannan sadaka ce ta mai gudana a nan kasar muna da karancin wayewa dangane da abin da ya shafi wakafi amma wakafi wani tsari ne ma wanda musulunci ya fito da shi don ya taimaka ma tattalin arziki na al'umma da kuma ƙasa shi sa an kaje ƙasashen da suke kulawa da wakafi da aka samu manyan jami'o'i yanzu ka je malaysia a malaysia jami'o'in da ke cikin malaysia mafi yawancinsu na wakafi ne haka in ka je india za ka samu katon asibiti wani mutum ya zo ya gina ya ce kawai ga yanan a dinga yin aiki ana amsa kudi ana musulunci hidima da kudin to dai haka bayan allah suke yi idan ka je masallacin harami na makka akwai wani katon hotel darin tauhid ake ce ma hotel ne ban hotel ne kuma gab yake da harami kana ma iya cewa kamar cikin harami yake saboda ka fito daga cikin darin tauhid kawai cikin harami za ka shiga to wannan hotel din sarki fahad ya gina shi da kudin shi sai ya ce ga ya bada shi wakafi duk kudin da aka amsa na haya da aka bada da sauransu a dinga ba masallacin harami ana mai hidima da su to kaga duk irin wannan waɗansu ayyuka ne wanda ko da mutum ya bar duniya lada za ta dinga je mashi mun gane sai ya ce awa ilimin yun tafa bihi sai kuma hanya ta biyu shine ilimin da ake amfani da shi ka ta'alimin wa tasnif kamar karantarwa malami ya karantar da almajiransa to idan almajiran nan suka tafi suka yi aiki da wannan ilimin malamin zai samu lada ko da ya mutu ko kuma ya rubuta littafi ya zo da littafin ba littafin buhari ba ne ba yau shekarar buhari nawa da mutuwa ana maganar shekara dubu daya da wani abu amma ga littafin nan muna karantawa yanzu yana can kunci kabarin shi lada za ta je mashi lada za ta je mashi kuma kai kana ji wannan littafin za a daina karanta shi daga nan har duniya ta shi ta ba za a daina ba lokacin da za a gama shi a nan lokacin ma wani wuri za a fara karanta shi to haka shi ya sanya wani malami da ake ce ma asubuki ya ce wa tasnifu akwa lituli baqa'ihi ala mumarriz zaman yace a cikin wannan au ilmin yuntafa bihi abinda yafi bada amfani wajen ilimin da za a ci gaba da amfani shine rubuta littafi yace saboda rubuta littafi yana daɗewa sai a zamani ya zo bayan zamani ana ta amfanuwa da shi so kaga rubuta littafi yana da fa'ida kwarai da gaske imam malik ibn alisin ya rubuta sa almuwar dagashi ana ta karantawa ya bar duniya idan mun dawo nan kusa-kusa malawakar gumi ya rubuta littafi ya rubuta daga cikinsu akwai radin azhan ila ma'anin ƙur'an kullum karanta shi ake kullum karanta shi ake ka duba yan azumi ya zo masallaci nawa ake tafsir amma galibin masallatai malaman da ke tafsiri da shi suke amfani to kaga wannan ilimi ne wanda ake amfani da shi to irin wannan ilimin zai ci gaba lada za ta ci gaba da jema wanda ya yada shi har sai ranar da idan an daina karatu da wannan littafin to amma yanzu a wannan zamanin kun ga bayan littafi akwai hanyoyi wanda ake adana ilmomin malamai akwai hanyoyi da yawa wanda daga ciki akwai hanyoyin aje ilmomi na zamani ga sunan ana ta yadawa to shi ma nan wata hanya ce wadda duk in wani ya saurara ya ji mutum lada za ta je mashi to sannan sai na cikon ukun ya ce awwaladun salihun a waladin salihin yad'ulahu ko kuma ya bar ɗanɗansa sai manzo Allah ce salihin salihi nagari nagari dan ɗan da ba nagari wani bai yin babansa addu'a shi ma bai makansa ba balle ya tuna da baban shi a waladin salihin yad'ulahu ko kuma ya bar ɗansa na ƙware nagari sai wannan ɗan yana masa addu'a to idan yana masa addu'a lada za ta je ga ainihin shi wannan mahaifi yana kwanci a cikin kabarinsa mun gane shi ma wannan hadisin yana zama shaida a kan wani ɗaya daga cikin abubuwan da aka faɗi guda hudu da aka faɗa a hadisin baya wanda muka ce hadisin yana da rauni ko shi ne mai addu'a shi wannan ya ce a waladin salihin ya ulahu ko ɗansa na ƙwarai wanda zai ci gaba da yi masa addu'a wannan hadisin kunga yana nuna mana cewa yana daga cikin hanyar da ɗa zai ci gaba da yi mai iyayensa biyayya bayan sun rasu ya dinga yi musu addu'a bayan kana roƙa masu gafara to kuma ka dinga yi masu addu'a kana allah ya ji kan baba allah ya masa gafara allah ya masa rahama allah ya kai ni'ima a ƙabarinsa, irin wannan addu'ar mun gane al'imamun nawawi rahimullahu ta'ala ya yi magana a kan wannan hadisun shi abinda hadisun yake nufi a takaici shine ayyukan mutum yankewa suke da ya mutu amma banda ta hanyoyin nan guda uku ya ce su kuma hanyoyin nan guda uku yan kalla za ga kowace hanya daga ciki shi wannan mamacin ka na sababu ha shi ya sababa abu kagan ya bada sadaka jariya ai shi ne ya bada idan ilimi ne shi ya yada da kuma shi ya haifa mun gane malamai suka ce a cikin wannan hadisin akwai kwadaitarwa zuwa ga yin aure saboda sai an yi aure kuma ake samun dana kwarai sannan kuma a cikin wannan hadisin akwai kwadaitarwa zuwa ga ba yara tarbiyya ta musulunci saboda sai da wannan tarbiyyar ne kuma za su yin addu'a ga iyaye in sun rasu idan ba haka ba to ba za su yin ainihin wannan addu'a ba wannan hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce imam muslim ya fitar da shi maja imam turmuzi da abu dawud da imam nasa'i da imam darani da ibn khuzaima da ibn hibban da imam dabarani da al-imam al-bagwi sun fitar da wannan hadisi hadisi ne sahihi malaci haddathana ya saratu ibn safwan kala haddathana muhammad ibn muslimin an amru an ikrama an ibn abbasin anna rajulan kala ya rasulallah inna ummi tuwaffiyat walam tusi afa yanfa'uha an atasaddaqa anha qala na'am wannan hadisin an karɓo shi imam bukhari ya karɓo shi daga yusratu ibn safwan shi ne malamin bukhari a cikin wannan hadisin ya rasu shekara ta 219 bayan hijira a lokacin da ya rasu yana daga cikin dattawan malaman imam bukari. a lokacin da ya rasu ya fi shekara 100 a duniya shi kuma ya karbo daga muhammad ibn ibn daga muhammad ibn muslim muhammad ibn muslim ya rusu shekara ta bakwai bayan hijira ya rusu shekara ta da da saba'in bakwai bayan hijira ya ce haddasa muhammad ibn an amru nan amru da ya ce an amru yana nufin amru ibn dinarin amru ibn dinarin shi amru ibn dinarin shi ma tabi'i ne an ikrama ya karbo daga ikrama ikrama wannan malamin alkur'ani malamin karatun alkur'ani mun karanta shi a a wancan littafin ya sunan shi a tibiyan fi ulumul qur'an shi amru ibn dinarin ya rasu shekara ta 126 bayan hijira shi kuma ikrama yana daga cikin manyan tabi an haife shekara ta 25 bayan hijira ya rasu a shekara ta 105 bayan hijira a lokacin yana da shekara 80 an ibn abbas shi kuma ya karbo daga malaminsa abdullahi dan abbas An anna rajulan kala ya rasu lallahi. Ya ce wani mutum ya ce ya manzon Allah inna ummi tuwafiyat mahaifiyata ta rasu walam tusi amma ba ta yi wasiya ba afayan fa'uha an ata saddaka an ha zai amfanar da ita ya annabi in ne mata sadaka kala na amsai manzan Allah ya ce yi eh, zai amfanar da ita zai amfanar da ita a yadda ruwaya ta zo a cikin buhari da muslim ya ba da labari shi wannan da cewa mahaifiyarsa ta yi mutuwar kuja irin mutuwar nan bagatata shi dan yana ganin cewa idan da ba mutuwar kuja ta yi ba da ta yi wasiya ila da ta yi wasiya ta ce abawa da kaza abawa da kaza to sai mutuwa ta mame ta ba zato ba tsammani ba ta shirya ba kawai sai mutuwa ta zo to sai shi dan yake cewa mahaifinsa yake cewa manzo Allah ya rasulullahi ina iya mata sadaka kenan shi yana ganin da ta sami yin wasiya da ta yi wasiya cewa a yi mata sadaka da wani abu na dukiyarta to yanzu ba ta ba dan ya tambaya shin shi yana iya yi sai manzo Allah ya ce na'am kana iya yi mun gane sai kana iya yi kun ga wannan shi ma ya tsaya matsayin ɗaya daga cikin abubuwan nan kisar guda hudu wanda manzan Allah ya faɗa a wancan hadisin shine in ƙadu a hadihima zartar da alkawarinsu don shi da yake cewa ina ganin da ta samu dama da ta yi wasiya wasiya alkawari ne ina iya yi mata sai manzan Allah ya ce yi kai wannan hadisin ya nuna cewa yana daga cikin hanyar da ɗa zai ci gaba da yin biyayya ga iyayensa bayan sun rasu idan suna da wani alkawari ya cika ya wata yarjejeniya da suka yi ya cika wannan yarjejeniyar sannan kuma ya babu laifi idan ɗaya mai iyayen sadaka wannan sadaka za ta je wurinsu mun gane in yi mai sadaka za ta ce to gashi kuma allah yana cewa allai salil insani illa masa'a wani ba zai yi aiki ba wani kuma ya samu ladar to nan ɗa ne ya sadaka amma kuma aka ce za ta amfani mahaifiya to sai malamai suka ce wa allai salil insani illa ma sa'a to shi ɗa yana cikin ma sa'a ɗin mahaifi mun gane manzana Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗa kasab ne na mahaifinsa don haka shi ma ɗa da aka cewa lissalin insani illa masa'a to ɗaɗin yana cikin masa'a ɗin mahaifi da haka idan ɗa ya aiki mahaifi zai samu wannan ladar in yi mai sadaka zai samu amma idan wani biyu ya mai sadaka zance mafi inganci na malamai shine ladar ba za ta ce ba wa eh shi aikin hajji wannan akwai nasi kuma ba iyaye ba ana iya yi amma da sharaɗi shi wanda zai ma wani aikin hajji ya zama ya taɓa yi ba za a tura wanda bai taɓa yi bai je ya ma wani aikin hajji ba a shi wanda zai yi ɗin ya zama ya taɓa yi na gane abin da ke nufi ko da sun rasu ana iya yi musu ko da sun rasu inda iyaye ne ba ma iyaye ba a ba ma wai a yi musu ba abinda ma malamai suke cewa in ɗa ya je aikin hajji ko da bai ce ya yi ma iyayensa ba sai allah ya ba iyayensa ladar wannan aikin hajji saboda shi ɗa kasar ne na iyayen shi ka gane allahu alamu allah shi ne fi sani wannan hadisin hadisin busra hadisi ne sai shi ma muhammad nasuddin albani ya sa hashi a cikin littafinsa sahihul adabil mufrat wannan babi ya kare da haka wannan babin ya zo mana da hanyoyin da ɗa zai ci gaba da yin biyayya ga iyayensa bayan iyayensa sun rasu mun ji daga cikin hanyoyin akwai yi masu addu'a akwai yi masu istighfari akwai zartar da alkawarinsu zartar da alkawari ko yarjejeniya wadda iyayen suka yi to idan allah ya kai musati mai zuwa za mu tashi a babi na ashirin nan ma zai zo mana da ƙarin waɗansu hanyoyi wanda ɗa zai ci gaba da yin biyayya ga iyayensa bayan allah mai girma da ɗauka ya ɗauki su iyayen basa a duniya to da ya ci gaba da yin wannan sai ya zamanto har yanzu yana kyautata ma iyayensa kuma yana musu biyayya sai ya zamanto shi bai yanke ba har sai ranar da shi ma Allah ta'ala ya dauki ajalinsa Allah ta'ala ya sanya mu zama masu biyayya ga iyayenmu ya ji kansu kuma ya musu gafara a kira sallah ina gina ana ya kamata mu dakata idan allah kai musati mai zuwa da yarda allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai muna roƙon allah ta'ala shi ba mu ladar daga baki daya kuskuren da muka yi kuma allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki daya na salam gane na gane ya ake kasancewa hmm. kamar ya a'a yawa zai rohoto ta shi yanzu ba kai kaji labarin a kowace hanyar ba shi buhari kila haibar duniya bai san wacce daya hanyar ba ka gane saboda su da isnadi suke aiki tana iya yiwuwa har ya bar duniya bai san da wancan ɗayar isnadin ba saboda a lokacinsu ba fa littafai ba ne ba ke da akwai bi suke yi su mutanen nan da yake cewa nawa na ganin ganinsu ake kuru-kuru ne yanzu muke sa a takarda amma su a lokacin bukari zai ji malaminsa ya gaya mashi wani ne ya gaya mu to a ina kuka da a wuri ka za muka haɗu kaji kaji yadda aka yi gaya mu shi kuma wa ya ce ya gaya mashi shi kuma wani ya gaya mashi yana rubutawa to kamar yadda na ce wannan ruwayar akwai ta mokufiya akwai ta marfu'iya to wannan ba wani abu ne ba a wajen malaman hadisi shi abu na shi ya karantar da waɗannan hadisan wani lokaci yana iya gaya ma ɗalibansa ba tare da ya ce manzan allah ya faɗa ba ka gane amma kamar yadda na ce a su bayanin a cikin kwantin na hadisin za su iya gane wannan magana manzan Allah ya fada ta ana yi wannan bayanin wani lokaci kuma zai sarraha ya ce manzan Allah ne ya faɗa to almajiransa wanda suna wurin ya ce manzan Allah su abin da za su ɗauka kenan waɗanda kuma lokacin da su ke nan gaban shi bai ce ba su kuma nan za su tsaya ba za su ƙara mashi ba su ce daga manzan Allah to ka kowa in yaje zai faɗi abin da ya karanta ne to wannan malamin ya samu wannan ruwayar za ta tsaya a nan wancan kuma malamin in ya samu wannan ruwa wadda ta isa zuwa ga manzan Allah shi kuma da ita zai aiki to malaman da suka zo baya su ne za su yi wannan in suka samu ruwayan guda biyu sai su to ai shikenan ma a wakwai ruwa da manzan Allah ya ce manzan Allah ya faɗa kaga shikenan an huta da wani abun ka to shi kuma bukhari mai sanya bai kawo waccan ba wadda aka daga tana yiwa bai san da ita ba shi ne dalilin ka gane wa salam eh shugabanni da kudin aljihun suke koda na na hukuma na? a to ya kaga dare da kudin suke tuwannin shi ne za a ce sai dai ne su ladar za a samu ladar misali su suka zama sila na samar da wannan abu za a samu wannan ladai saboda mandalla ala khairin wa huwa kafa'ilihi to amma da kudin na hukuma ne ba nasu ba to ba za a ce ba kuma samu wannan falalar ta aikin ya ci gaba da je musu har bayan abin gadinsu wannan shi ne a takaice amma inda suka sanya kudi nasu na aljihun suka yi to wannan shi ne za a ce lada za ta ci gaba da ainihin ce musu allahu adam allah shi ne mafi sani wa alaikum salam na kamar mi kace na hmm. na hmm. da ce mai kyau da ce mai kyau kuma a addu'ar za ta yi amfani ga shi wanda aka ce dan Allah ya ji shi kwarai da gaske yana daga cikin fa'ida samun yaya din kenan kullum so ake shida ya zama silar da za a yi ma iyayensa addu'a in sun rasu kada ya zama silar da za a zage su kamar yadda muka karanta a makon da ya wuce bai kamata da ya zama kullum yana ja iyayensa zagi ba a ya zama silar da za a yi musu addu'a a shi musu albarka wannan shi ne fa'idar samun ɗaɗin shi ya sanya ake so iyaye su tashi tsaye su ba 'ya'yansu tarbiyya yadda 'ya'yan za a zama haka kullum suna jawo musu addu'o'i na alkhairi ba ya zamanto suna jawo musu bala'i da sharri ba allah ya tsare mu wa alaikum salam wanda aka ce to nan eh shi ake ce masayihun ligairihi ba ba shi ake ce masayihun ligairihi ba ka gane bayanin kuma zai dan zamanto da tsawo na shi sahihun gairi akwai hadisi sahihi akwai kuma sahihun ligairi sannan akwai hasan akwai kuma hasan ligairi shi irin wannan shawahi da ake ce mashi sai a ce hadisin bai inganta ba amma yana da shaida a wani hadisi ba wannan ba ka gane yanzu wannan shaidar waɗannan hadisan suna ba da shaida ne akan wannan matanin cewa ya eh, manzan Allah ya faɗe shi amma a waɗansu wurare ba a nan ba amma ba za ka ce ya zama sahihi da gairihi ba ka gane in ban manta ba kila sati mai zuwa man ɗanyi bayanin hadisi sahihi da gairihi din insha Allah wa alaikum salam je yi mishi adda babu laifi shiwa eh. a yana in yaji ya yi aikin hajji zai samu lada kuma sai ma wannan adda ita addu'a shafa'a ce ceto ne ka gane ceto ne wani yana iya ma wani addu'a ita ake ce ma addu'a lizahar ligaif kai ma mutum addu'a baya nan yana da falala kwarai da gaske to sai mutum yana da waɗansu bukatu sai ya ce da allah ku taya ni addu'a sai ku taya shi addu'a sai ce a kaiwa ne zo mu tafi aikin hajji da kai don ka taya ni addu'a yayi ko kuma wani ni ba zan iya zuwa aikin hajji ba amma kai je ka da allah in ka je ka aikin hajji kuma ni ka sanya ni cikin addu'a ko tafi umara in ka je ka yi mana addu'a wannan duk babu wani abu ka gane yanayi babu laifi idan an yi haka shi wanda ya je din in yi aikin hajji ya yi aikin hajjinsa ya yi in umara ce kuma ta yi in ya yi addu'a ga shi wannan wanda ya roƙi ya masa addu'a to in allah ya karɓa shi kenan in kuma allah bai karɓa ba kaga shi dai ya yi abin da aka ce je wannan ba laifi ma damar addu'an nan ba sabon allah ne cikinta ba ba kuma yanke zumunci ba ne ba to babu laifi sai mutum ya je ya taimaka ma shi wannan ya sanya cikin addu'a to Allah sa dace abinda muka faɗa da ne da Allah shi ba mu ladai kurakuran da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da ƙasar mu take ciki na kashe-kashen rayuka muna roƙon allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan kashe-kashe allah ya zauna da ƙasanmu lafiya masu yin wannan ta'addanci na kashe bayan allah allah ka tona asirinsu allah ka bayyana da su ko suwaye ke wannan ta'addanci abinda suke nema da wannan kisa kuma allah muna roƙon karka ba su ya allah allah ka tsara rayukan bayanka a duk inda suke a cikin duniyar nan musulmai ka tsara mutuncinsu ka kuma tsare ainihin dukiyoyinsu waɗannan addu'o'i yana da kyau mutage mitayinsu saboda addu'a da ita ce babban makami na ne kuma kusan a yanzu ba mu da wani makami wanda ya wuce addu'a ɗin kuna kallo kullum kashe bayan allah ake yau aka kashe ran arne guda ɗaya a ƙasar nan an dinga surutu an yi ta'addanci an kashe mutane an yi kaza amma abinda zai baka mamaki duk lokacin da aka zo aka kashe musulmai bayan komi cin kasan nan yanzu bayan allon da aka kashe a zamfara a jihar zamfara makon da ya wuce inda wani gari na arna ne aka shiga da yanzu ana na ana taɓaɓatu ana surutu amma da yake musulmai ne aka kashe kaji an yi shiru kuma abin sai ka rasa ma ya abin yake to amma kamar da na ce da yin addu'a din shine kawai zai sanya mana mafita idan muka mai da al'amarinmu ga Allah muka ta tsaye muka ta gaya ma Allah muka ta roƙon Allah to Allah zai kawo mana ƙarshen wannan abu kuma ya zama dole ba mu haka domin idan kai kana kallo ba yi inda kake wannan abin ya ci gaba wata rana sai ya zo inda kake to ashe gara tun kafin ya zo mai ta'addu'a allah ya tseda shi a can inda yake dan mu kuma ya hana shi zuwa inda muke da haka duk lokacin da ka yi wani aiki na ibada lokacin da wata munasaba ta sanya za ka yi addu'a da allah ka sanya wannan al'amari cikin addu'arka na allah ya kawo zaman lafiya a cikin ƙasar musamman jihohi da kuma garuruwa na musulmai sannan na biyu sace-sacen nan shi ma sai mun ta yin addu'a satar mutane za a koma satar mutane yaki kuma sai a saci a zo a sace mutum bayan lokaci kankane sai a bugo waya a ce ana son kuɗi su wato yanzu mutane sun koma kawai abin a sata a je a ɓoye a wani wuri a yi waya a ce a kawo kuɗi to wannan kinnafin ne shi ma in muka bar shi muka yi sakaci ba mu tashi tsaye muka yi addu'a ba to zai kai wani mataki wanda ila daga nan zuwa katsina ba ka yi ta haka yi daya in kada jin tsoron kanka ta yi a ɗauke ka to kuma zai zama to mu sun koma ba security tunda yanzu kamar matar da aka ɗauka a malumfashi cikin gidanta aka shiga aka ɗauko ta to yanzu kuma jiya ana cewa birnin gwada an sace amarya da 'yan matan amarya su wajen goma to ga aka ce za a ta yin haka to gashi anan kebe wani limami limami ne aka dauka limamin wani masallaci kuma dama can 2017 an taba dauka shi lokacin da aka ya can ba sai da aka ba da naira miliyan goma sha'u aka sako shi yanzu kuma an zo an ƙara ɗaukar shi amma dai an sako shi to kaga kawai za a mai da mutane sun zama hanyar neman samun kuɗi kawai wani yana son ya samu kuɗi kawai sai lallabo ya ɗauki wani ya bugo waya ce kawai a kawo kaza ai ba su da wannan tunanin sun san talaka ne suka ɗauka bana amma dai ai sun san sai rike shi kila a wadanda za su taimaka ko eh, a taimaka dai a samu a gangar da kuɗin a haɗa to allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitila inda kake tunanin abubuwan tun abubuwa ne ga sanar cikin baki su kawai ba da za ka yi ne ba da za ka yi magana akwai waɗanda suka je kudin kai kudin fansa a cikin masallaci suka ba da kudin saboda da aka bugo musu waya sai aka ce in kun zo aka yi masu kwatancin wani masallaci a birnin gwari ne aka ce su shiga masallacin za su ga wani mutum da rawani shi za su ba kudin kuma haka yi yana shiga ya ga mutum da rawani a tsawon gaba kaga kamar na allah da aka yi sallar jam'i da shi aka yi aka gama sallar jam'i ya tashi ya ta nafila sai da ya bari masallacin ba kowa sai wannan mutum ya ce kai ne ka kawo kudi ya ce ni ne ci to kawo su <laughs> eh wa ai dama sun gaya mashi in yi wani ai bai gaɗan uwan nashi ba tukun ai sun gaya mashi cewa in ya gaya ma 'yan sanda ko ya ma wani magana to dan wasu zai mutu shi ko dama wanda ya zo an san kudin na shi an sadaukar da shi za komi na iya faruwa za a iya magana a kama shi a ta bugu to amma shi kuma dan uwan shi da ke can ba zai fito ba ya yi magana to ya ba shi kudi da babbar riga da komi da rawani ce ya tafi bayan mintuna aka ce mai to ka je wuri ka kaza dan uwanka na nan ka ɗauke shi ya je wurin kuma ya ga dan uwan nashi ya ɗauka suka tafi to kaga abu har ya kawo ga masallaci kaga abu ya yi muni kuma in suka ce miliyan sha uku kakai tunanin wai haka yi kudin na akwai wanda ya kai miliyan biyu sai da suka kirga gaban shi kuma suka gabe wallahi in ba kwandala cikin kudin nan sai mun kashe ka <laughs> cito ai shi ba shi da aka ba shi ba kirgawa ya tsaye ba shi dai kawai an ce ga miliyan biyu ce ya kai cito ya tsaye kirgawa to kaga tun daga na ya fara zulumi to yanzu kudin nan in ba su kama shi ya za a yi da shi allah ya taimaka sai kirga kudin nan miliyan biyu cir suka ga daidai suke suka ce to wallahi ka yi sa'a sun cika sai tuta shi ka tai ka je wuri ka zaɗa uwan kudatan ku je ku ɗauke shi hayyato suka ce zo ya dawo suka ce ga suka ɗauko naira dubu suka ce ga wannan kun ƙara kuɗin bai ce to mun gode allah sa ka da alheri <laughs> to kawai haka za ka yi ta cin abubuwan gasunan nan kamar drama kamar wasan yara amma ka ake abubuwan nan to amma kamar da na ce aka tashi aka yi ta addu'a sai allah ta'ala ya ci tona asirin masu yin wannan ta'addancin a gane su kuma allah ta'ala ya karya su ya hana su samun abin da suke nema da wannan ta'addanci da suke aka sace eh ana yayi eh ana yi to ai shine abin da ya zama wata hanya ta samun kuɗi to eh hada baki da ita i eh. eh, akwai ma wani yaro ai wanda ina ji ko da kishi eh, maman shi aka hada baki aka dauki yaron a ƙarshe kuma yaron suka kashe ya mutu ta hanyar wannan abu to abu ne mai sauki a hada kai da wani yana da kwadai tun da ya kodin jibiya akwai wani yaro wanda suka haɗa kai da abokan shi ya ce ku ɓoye ni ku bugo waya ku ce a kawo kuɗi <laughs> suka kai shi wani ɗaki suka ɓoye shi kawai aka buga waya aka ce a kawo kuɗi to shi allah taimaka dai a tun da ba kwarewa suka yi ba da yan sanda suka ɗan bi abubuwan suka ɗan bi abubuwan kawai sai a kawo su <laughs> to abin da zai ba da ƙofa a zuwa ta yin abubuwa ga sunan barkace shi sun ya dai mu tashi din mai ta addu'a Allah ya tsare mu kuma ya tsare mu na rayukanmu sannan wannan ta'addanci na boko haram shi kuma shi ma sai mun ta addu'a shi dama fada irin wannan na ta'addanci yana ɗaukar lokaci mai tsawo wani ma ba a gama shi inda aka ce za a fada da 'yan ta'adda musamman 'yan ta'addan da ta'addancin suke da alaƙa da wata aƙida wani abu ne na imani wanda su suka yarda da shi to yana da wahalar gamawa ana ɗaukar lokaci mai tsawo ba a gama shi ba ba wai najeriya ba amerika dinda ta jefa kafa da sunan fada da ta'addanci ba inda ta gama shi har yau afghanistan dai an fi shekara da shekaru ana ta yi ba a gama ba dole ta kwashe kayanta ta tafi amma ba a gama shi ba somaliya har yau ba a gama shi bai yi ake ya fi shekara ashirin kawai ana yi ga siriya na yanzu kuna kallo yadda ake abin yaƙici yaƙi cinyewa shudu inda aka fara irin wannan idan ba taimako na allah ba to akan ɗauki lokaci mai tsawo ba a gama shi ba wannan ka'idar faɗa kenan irin wannan na ta'addanci na sunkuru to najeriya ma allah ya taimake mu saboda yanzu kusan shekara ta nauke na ana wannan fadan ya kai goma tara ko shekara tara ko wani abu kamar haka na. to amma wanda ya san yadda boko haram take a da ya san an karya lagonsu an karya lagonsu kawai za abinda suke suna ta shure-shure ne na abinka su ne ba za su daina ba don a aƙida ce sai dai a kashe su a ciki duk wanda yake da irin wannan aƙidar taurin kan tsaya ke gare su saboda su abinda suke kallo wannan abinda suke yi addini ne to duka wanda yake kallon abinda yake addini ne ba da za ka yi da shi shi dai ba za ka ce mai dan allah ka bari ba to addinin zai bari dan allah ba za ka ce mashi ya yi haƙuri ba to ya yi haƙuri ba addinin ba wani abinda za ka gaya mai a duniya ya bari sai dai yin kafa ƙarfin shi shi bai tsoron a mutu ka bai tsoro ka ba shi tsoro ka ce in mun kama ku za mu ɗaure ku wannan ba zai ba shi tsoro ba idan mun kama ku za mu kashe ku shi so yake ba a kashe shi saboda yana kallon in ka kashe shi zai samu shahada ta nan gefen ya za ka yi da shi to shi sa irin wannan sai dai addu'a haka shi ba mai ta addu'a mai ta roƙon allah allah kawo mana ƙarshen wannan fitina da yadda kake ganin kamar ba ya komai ba an yi komai saboda akalla dai shi ta'addancin ko har-haren su din an takaita faɗin shi zuwa wani yanki wanda da ya kun sani kano ai tana ciki mutum nawa aka shi a kano amma zai sharaban da a ce bom ya tashi a kano an dade to muna roƙon allah ta'ala ya ƙara ba shugabanni hanyoyi da dabaru na gano wannan matsala inda take da kuma ƙoƙarin murkushe ta sannan wani abu kuma yawanci da inda ake irin wannan sai dai a yi tattaunawa da su negotiating ake a samu su bar abin da suke to su 'yan boko haram ba a yin negotiating da su shi yasa har yanzu sai dai a ce wani faction akwai wanda suka shige su da waɗansu manufofi da yawa to su irin waɗannan za su iya zuwa a tattauna da su yanzu ko da ake cewa an tattauna da su wani da su wani shi ɓangaren shekau har yanzu su ba magana wa tattauna su to amma dai koma dai taya ne abinda muke fata da kuma roƙo a wajen allah shi ne allah kawo mana ƙarshen wannan fitina amma wannan fitina lallai ta zama fitina abu ne kamar wasa ake kallon shi yanzu a alkalima na gwamnati abinda ake cewa an kashe mutum sama da dubu ashirin wanda an san sun fi haka amma dai akalla ma a ɗauka haka ɗin ne daga lokacin da aka fara kawa yanzu ana magana an kashe mutum ya fi dubu ashirin an yi asara dukiya ka wadda aka yi asara ba ta kirguwa ba ta kirguwa to da haka mai ta addu'a allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan bala'o'i da kuma waɗannan fitintunu ya zaunar da garuruwanmu na musulunci lafiya da kuma kasashenmu na musulunci lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi Cibiyar suna Koyi ta yada da auren suna ita ta samar kuma suna Koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan suna da kutubobi da lakcoci daga malamai masu tsimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye a kan intanet ko kuma ku yi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphones kamar Android ko tabs irin su iPad da ma sauran dukkan wayoyi. Domin samun hakan sai a ziyarci babban website na suna Koyi wato da blogspot.com ko www.sunnafoyu.tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 09023455501 ko saƙon email a sunnafoyu at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunnafoyu ko facebook.com slash sunnafoyu har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trumpet, MySpace, Gplus, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Da fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana ayyukanmu عنه على خير ما سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد